Bismillah, elhamdülillah vəhdahu. Və salatu və salamu alə mən lə nəbiyyə bədə. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Hörmətli müsəlman qardaşlar və bacılarım. Əvvəlcə özümə, sonra isə sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Hörmətli müsəlmanlar, deməli, mən bir məsələ ilə bağlı sizi narahat edirəm. Bildiyimiz kimi e, bir neçə gün bundan əvvəl məni Azadlıq radiosuna dəvət etmişdilər və orada bir mövzu ilə bağlı çıxış etdim Allahın izni ilə. Və mövzu müsəlmanlar üçün halal şəbəkə yaradan bir türk qardaşımızın şəbəkəsini bizimlə tanış etməsi və bu məsələni müzakirə etmək ki, müsəlmanların belə bir şəbəkədə yığılması nə dərəcədə düzgündür və bu hansı nəticəni verəcək. Mən qeyd etmək istərdim ki, cümə günü mən yəni cümə namazında olduğum bir vaxtda mənə Azadlıq radiosundan zəng gəldi və mən onlarla danışdım. Mənə bildirdilər ki, saat 2 üçün burada olmaq lazımdır və artıq saat 2-yə işləmişdi və mən cümə namazını qılıb sonra Azadlıq radiosuna çatmalı idim. Və mən Allahın izni ilə belə də etdim. Cümə namazından sonra Azadi radiosunun efirinə çatdım və artıq geciksəm də məni gözləyirdilər. Və mən həmin verilişə hazırlıq hazırlıqsız bir şəkildə getdim. Çünki mövzudan xəbərim yox idi. Həmçinin həmçinin də orada video çəkilişinin olacağını bilmirdim. Əsasən, yəni səs yazması olduğunu zənn etmişdim. Çünki həmişə Azadlıq radiosuna dəvət alınanda mən yəni danışırdım. Yəni görüntü yox idi. Və o verilişə dəvət alanda belə zənn etdim və mənim saçım və üst başım dağınıq vəziyyətdə idi. Çünki mən həqiqətən də video çəkilişinin olacağını bilmirdim. Mövzu maraqlı olub Mənə qarşı bir irad səsləndirilir ki, orada aparıcı xanım qız ə, mənə sual verir. Daha doğrusu mənə Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir və mən də ona sizin bayramınız mübarək deyirəm. Ümumiyyətlə Novruz bayramını mən İslamdan hesab etmirəm və Novruz bayramını mən öz evimdə, öz ailəmdə keçirtmirəm. Yəni məni tanıyanlar ailəmi tanıyanlar bunu daha yaxşı bilirlər. Həmçinin mənə Novruz bayramı təbrik edəndə hər bir kəsə, yəni o kəs ki, ə, e, yaxın adamdır və mən ona söz deyə bilirəm və ona deyirəm ki, bu bayram bizim İslam bayramı deyil, bu atəşpərəstlərin bayramıdır və bizə heç bir adəti yoxdur. Lakin həmin verilişdə aparıcı xanım məni təbrik edəndə Mən ona e, Novruz bayramı münasibəti təbrik etdim. Mən dedim sizin bayramınız mübarək hamınızın. Yəni orada yəni bəzi qardaşlarımız mənə yanlış anlayıblar. Yəni mənə irad bildirirlər ki, siz orada yəni xanımın Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etmisiniz. Xeyr. Yəni əslində mən onu öz bayramım hesab etməmişəm və mən o bayramı qeyd edənlərin bayramı Onları kimi hesab edib onlara belə demişəm. Yəni bu məsələdə əlbəttə danışmaq bu məsələlərdə söz-söhbət yaratmaq düzgün deyil. Çünki biz bilirik ki, indi Allahın izni ilə bir neçə ildir ki, İslam Azərbaycanda yayılır. Dəvət gedir, Allaha həmd olsun və müsəlmanlar elmlərini artırırlar, bilmədiklərini öyrənirlər və Mən əminəm ki, inşallah bu Novruz bayramı məsələsində də bir çox insanlar bilgisizdirlər. Yəni Novruz bayramının İslama zidd bir bayram olduğunu bilmirlər. Və həm də bu bayram bizim ölkəmizdə dövlət səviyyəsində keçirilir. Buna görə də bu məsələlərdə biraz ehtiyatlı davranmaq daha yaxşı olardı. Çünki biz hamımız bilirik ki, yəni böyük bir kütlə, böyük bir kütlə xalq bu bayramı qeyd edirlər. Baxmayaraq ki, yəni bu bayram Allah və Rəsul tərəfindən bizlərə qadağan olunub və bu bayramlarda iştirak etmək də bizlərə qadağandır. Lakin mən belə hesab edirəm ki, bu məsələdə biliyi olmayan bir insan Əgər məni təbrik edirsə və mən onun qarşılığında ona bildirməliyəm ki, bu bayram İslam bayramı deyil və mən bunu radio verilişində bu sözü deməyi düşünmüşdüm, lakin bunu orada münasib bilmədim. Çünki bu həm dəvətin, İslam dəvətinin metoduna bir metoduna zidd bir hərəkətdir. Sözlər həmçinin də qarşındakı insanı qırmaq kimi çıxır. Sonra başqa bir irad tuturlar ki, naməhrəm məsələsi, yəni o qadın naməhrəm olduğuna görə mən ora getmişəm. Mən əvvəlcə onu bildirmək istərdim ki, mən bilmirdim veriliş necə olacaq və mən orada kiminlə oturacağam. Buna bəzən bilmirdim. Mən artıq Onlar məni gözlərdilər və mən orada olmuşdum, Allahın izni ilə və mən danışmalı idim. Və verilişi aparanda xanım aparıcıdır. Və o həmçinin hicablı deyil. Yəni bu məsələyə görə məni qınayanlardan xahiş edirəm ki, biraz biraz geniş düşüncəli olsunlar. Çünki hal-hazırda Hələ tam şəkildə Azərbaycanda İslami anlayış formalaşmayıb. Yenə yəni az bir qism insanlar İslamı bilirlər və dəvət üçün İslamın yayılması üçün, yaşanması üçün belə hallarda yəni naməhrəm qadınla oturmaq zərurət hesab olunur. Və mən bunu mən bunu yəni ölkəmizə uyğun şəkildə olduğu üçün belə deyək, zərurət hesab edirəm. Zərurət hesab edirəm. Əlbəttə mən naməhrəm bir qadınla təkbətək qalmağı haram hesab edirəm və hətta onunla danışmağı haram hesab edirəm. Lakin əgər er, bu ölkədə yaşayırıqsa və bu zərurət varsa, zərurət varsa, buna görə er, belə məsələlərin üzərinə düşmək yersizdir. Yersizdir. Bəli, yersizdir. Yersiz hesab edirəm mən bunu. Və mən Bütün xətalarıma görə Rəbbimdən bağışlanmağımı istəyirəm. Və mən Allahdan kömək istəyirəm ki, hər birimizə hidayət versin və bizim xalqımızın hamısını elmli, bilikli, təqvalı etsin. Amin. Selamun aleyküm və rəhmətullah və bərəkatuhu.